أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك دوام النعمة وحسن الختام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga da nas počasti da spoznajemo njegove blagodati kroz, njihove, kroz njihovo trajanje i molimo ga da nas zaštiti od dana kada ćemo spoznati blagodat samo zato što smo izgubili. Salavat i salam, mir i spas posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlima sahabima. Neka je mir i spas svima onima koji slijede istinu, zovu istini i nastoje svoj život živjeti na osnovu principa koje je uzvišeni stvrtelj objavio. Molim gospodara da nas počasti korisnim znanjem i da se nastojimo u životima svojim uskladiti tim principima i živjeti shodno tim principima. Amin, Braće Braćo i sestre, kada insan čita Kur'an i Kerim ne može da, da ne vidi da uzvišeni stvrtelj nam daje smjernice. Smjernice i u nekim najsitnijim stvarima, a i u onim generalnim, općim stvarima. Nekada ta smjernica čak dođe u formi dobi i na samom početku ovog druženja sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoću da podijelim sa vama jednu smjernicu koja je ne, ne može insan reći zlata vrijedna, dunjalka je hireta vrijedna. Kaže uzvišeni gospodar nama jezikom Ibrahima alaihi Sallam. Vola tuhzini jeume jubasun Gospodaru nemoj me poniziti na dan kada robove svoje proživiš. I onda kaže uzvišeni stvoritelj, opet jezikom Ibrahima, ali i salam, jeume la jenfa'u malun wala Na dan kada čovjeku neće koristiti i metak njegov, niti, niti potomstvo njegov. Mi svi braćo i sestre u životu stičemo stvari. Zarađujemo nešto. Dobijamo neke položaje, neke statuse, društvene, ovako, onako, neki utjecaj ono na što čovjek najviše polaže pravo je imetak njegov i njegove Vlad, njegovo potomstvo. Jedna od glavnijih smjernica koje trebamo imati generalno u životu jeste da znamo da je moje i tvoje isključivo ono što smo iskreno radi gospodara uradili tu naš čeka na ahiretu. Feme jamen mi spale zerretin hajra jer ako uradi koliko trun dobra vidjet će. I zbog toga na samom početku gledajte Allahovog davanja. Imam i Buharija, čiju hadijsku zbirku čitamo je ne Arapi. Ukopan je u jednoj od zemalja bivšeg Sovjetskog saveza, Tadžikistan. Danas se njegova hadijska zbirka čita u Bosni. To je pokazatelj iskrenosti tog insana. I ne znamo mi, Allah dragi najbolje zna kako je komi. To je ako Bog da mi se nadamo i pokazate da je taj insan primljen kod uzvišenog gospodara. Zbog toga na samom početku bih vas zamolio da proučimo Fatihu i da se sjetimo do dovom imama Buharijeći u hadijsku zbirku čitamo. Redan lila Još uvijek smo u poglavlju koje se zove Kitabetul la'in Zapisivanje znanja kazali smo da umet islama treba se voditi sa ikre i sa nunu al kalemi vama esturun. Sa riječi uzvišenog gospodara ikra, uči, čitaj, saznaj, širi svoje vidike, upoznaj nove ljude. Uči iz povijesti kako ne bi postao povijest. I nun u al kalemi u nun tako mi pera, i onoga što se perom piše i zbog toga sam kazao da je vrlo bitno. Zapišite ono lijepo što čujete, uživajte u tome. Jedan ahbav student četiri godine, pet je studirao, svaki put kad bi nešto lijepo čuo, on bi to zapisao. I to zapisao bi ne samo to što je čuo, nego od koga je čuo i kada je čuo. Nekada čak i crticu, bili smo u to i toj džami, imam je govorio to i to i meni se dopalo topla. Kaže, nakon pet godina, kaže, šta ti je najdraže? od studija, kaže što imam detalje. Kaže koje detalje? Sjednem, imam na karticama te detalje i lista. Pa kaže od detalja, subhanallah, koje sam uzeo jakih misli jeste da je propast umeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam, Nije šala. U tome da čini na filo ostavljaju farze. Redoslijed prioriteti. Ako smo mi umet ikre, kako ćeš čitati? ako nisi u stanju imati instrument kojim će se ono što se čita sačuvati. Zato imamo nunu kalemi u run. Hadis koji ćemo ako Bog da danas uzeti, ne znam da li ćemo stići još jedan, govori o osobinama plemenitih ashaba. Govori da su oni imali ovo u svome životu. Da su oni živjeli po ovome ustavu umeta islama. Mi smo pokušali uvijek, i to je razlog zašto smo u džami. Ambijent džami braće i sestre, treba biti ambijent u kojem se ljudi odgajaju. Ambijent, evo, mi smo malo prije klanjali jaciju, pa te malo neko čurnije nogom, pa te malo neko, evo. Ambijent džamije odgaja insan. Evo ovako kako mi sjedimo. Uči mene i tebe da skromno, da čovjek može u skromnom lijepe stvari ostvariti. Ambijent džamije je čudo. I promjena koju može napraviti u umetu je zadivljujuća, samo treba uzeti. Kad vidiš da ljudi, muslimani i muslimanke se odgajaju u džamijama, onda problemi u životu na koji nailaze neće biti toliko veliki. Danas mi jedan drag Ahbab kaže, šta se ovo kena ne dešava? Kaže, malo, malo pa neki problemi između muslimana i muslimanki. Čak u braku, čak u poslu. Jednu stvar imajte na pameti. To što neko obavlja namaz, to što neko drži se ovoga ili onoga propisa, što se sestra pokrila, ne znači da se odgojila u islamu. Ne znači da će njeno ili njegovo reagovanje na neku situaciju biti shodno onome što njen gospodar i njegov gospodar hoće. Kako je ono drago Prva karakteristika od plementi ashaba jeste bila da su oni nisu bili bezgriješni. I zbog toga nam gospodar daje Muhammeda sallallahu alaihi koji je poslanik. Da vidimo da se Kur'an može pretočiti u vrijeme i prostor. Kroz primjer. Da su meleki donijeli Kur'an, mi bi rekli, rab, ovo je teško. Čuj pet vakat namaza klanem. Resulullah ne pet vakat namaza, nego uvijek više od polovine noći do dvije trećine noći provodio i baditu. Onda meni je stid, subhanallah, da barem jaci u džematu da klanjam. Subhanallah. Ono što je kod plemeniti ashaba karakteristika, i to smo nekoliko puta spominjali, Jeste da oni su znali pogriješiti muškarci i žene i mladi i stari. Ali njihova karakteristika bila da su krajnje iskreni bili prema gospodaru i u svom odnosu prema gospodaru. Dođe mi prijatelj sa pravnog fakulteta, kaže, znaš, problematizira se pitanje šerijatske kazne za ovo ili ono, preljuba i tako. Jedini primjer izvršenja kazne za preljub imamo od žene koja je sama došla kod Resulullaha sallallahu alaihi sallam, rekla Allahu poslaniće ja sam počinila tu grešku hoću da me očistiš kaže jedan plemeniti azhab dok su je kažnjavali šta je Resulullah sallallahu rekao kaže otiđi trudna bila kaže otiđi dok se ne porodiš Kaže, nadao se Resulullah jer je došlo do priznanja. Da, ona, da je rekla nisam ja ništa, da je samo usutla se ne bila kažnjena. Nakon što je došla, dolazi sa bebom u rukama. Kaže, Allahu poslaniće, ja sam učinila to. Kajem sa Allahu, ali hoću da noćtiš. Ima kazna koju je gospodar propisao za blud. Kaže, Resulullah, ide dvije godine dok ga ne, ne podojiš dvije godine dok dijete. Nakon dvije godine ista žena dolazi. Kaže, Allahu poslaniće, ja sam došla da me očistiš. A ne mora, koncenzus je u Lemi, ne mora insan, ako je počinio grijeh, ne mora doći da ga kazni. To između njega i Allaha, nema svjedoka, ne, ja rabo podigni podigne ruku, učini iskreno pokajanje dovoljno. Kaže Resulullah, što si došla opet? Kaže, došla sam da me očistiš. Kaže Resulullah, hajde nek dijete barem prestane dojiti, nek se samo hrani. Još godina dvije. Kaže, ona je dovela dijete sa korcom hljeba u ruci. Komadom hljeba. Vidi Allaho poslaniće, jede sam ja sam došla da me očistiš. Nisu meleki. Ljudi od krvi i mesa. I ljute se i raduju se. I sretni su i tužni su. Znaju se i na naljutiti. Znaju možda reći već. Ali do te mjeri ja sam došla da... Kaže Hazreti Pegamber sallallahu alaihi sallam dok se kažnjavali. Tako mi je Allaha. Ona se tako pokajala. Kad bi se njena teuba podijelila svim stanovnicima Medine bila bi primljena. Prva karakteristika ashaba, zapamtite. od gospodaru, ja ću napraviti propust. A vrat se. Vrat se odmah, reci moje slabosti. Ti znaš, pokri moje sramote. Čak ima onaj ashab koji je malo, malo pa ga dovedu kod Resulullaha sallallahu alaihi sallam konzumirao alkohol. Malo, malo pa pijan. I kaže, svaki put ono, udari ga, znaš, jedan od ashaba kaže, la'aneke Allah, Allah te prokleo. Kaže, ma eksara ma ju'ta Kaže, malo, malo, džah, pa, pa, pa, te dovedu da te čim. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, la tal anhu, nemoj ga proklinjati. Fa innehu yuhibbu Allahe wa Rasulahu. Kaže, jer on voli Allaha i poslanika. Tako mi Allah kaže, svaki bi asha poželio da je bio na njegovom mjestu. Ima slabost. Ali kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, on voli Allaha i poslanika. Kaže, od tog dana je rekao, tako mi gospodara neće kap alkohola u moja usta ući. I to ako hoćeš da mijenjaš, nemoj se fokusirati, nemoj se skoncentrisati, nemoj se posvijeti ljudskim mahanama, posvijeti se njihovim vrlinama i nastoji naprijed. Ako se posvijetiš mahanama, svakome je teško mahanama čuti. Ljudi se teško mijenjaju. I zbog toga ovo radimo. I subhanallah, vi znate, evo frizura. Ja govorim babu jednom, znam, malo je ljudi koje znam da promijene frizuru u životu. Onako kako počnu od 17. 18. godine fura 20. 30 godina. A ti očekuješ da promijeni život. حدثنا علي بن عبد الله prenio nam je Ali ibn Abdullah قال حدثنا سفيان od Sufjana قال حدثنا عمر قال أخبرني وهب ibn Munabih عن أخيه obavijestio nas je Wahab ibn Munabih od njegovog brata Hemama ibn Nebiha učenika Ebu Hurere kale sam jetu Eba Hurerata radijallahu anhu je kul. Čuo sam Ebu Hureru kada je kazao. E sada vi znate da svaki hadis Rasulullah sallallahu alaihi je sastavljen iz dva dijela. Iz seneda niza mubarek ljudi koji su nam tu informaciju prenijeli iz metna samoga teksta. Nekada se metn vezuje za Rasulullah sallallahu alaihi Nekada se vezuje za ashaba koji nam opisuje Rasulullah sallallahu alaihi nekada se vezuje za ashaba koji nam opisuje ashabe Resulullah. Kaže, jedan od ashaba opisuje kakvi su bile ashabi sa Muhammedom sallallahu Kaže, nikada nismo vidjeli nekoga da poštuje osobu koliko su ashabi Resulullaha poštovali Muhammeda sallallahu alaihi I oni su to tako, to je škola Muhammeda sallallahu alaihi Ova njihova prva osobina iskrenost i vraćanje Allahu. Druga osobina koju ćete ovdje vidjeti iz ovoga hadisa kojeg nam prenosi Ebu Hureyre je veličanstvena osobina. I vjerujte mi, ako budemo tu osobinu imali između nas, muslimana i muslimanki, možemo krenuti naprijed. Kaže, mamin ashabin nebije. Sad Ebu Hureyre kaže za sebi, nema među ashabima vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam ahadun ekthara hadithan anhu minni da je više prenosio neki od ashaba, više hadisa da je prenosio od mene Kaže Buhurere za se. Prenio je preko 5000 hadisa Rasulullah Illa osim ma kane min Abdullah ibn Amr. Osim ono što je Abdullah ibn Amr uradio. Šta je bilo? Fe innehu kane jektubu wala ektub. Jer je on zapisivao hadisa Rasulullah sallallahu alaihi sallam, a ja nisam zapisivao. Gledajte, ovaj, ovaj hadis on je hadis jer u definiciji hadisom Rasulullah sallallahu alaihi sallam se smatra i ono što su njegovi plemeniti ashabi govore. Govorili u smislu onoga što je njegova škola. Ovo je škola Rasulullah sallallahu alaihi Vi znate da se stalno to ponavljamo. La yariful fadle li ehlil fadli illa ehlul fadl. Vrijednost onih koji vrijedi mogu znati samo oni koji vrijedi. Ako hoćeš da znaš šta je škola Muhameda sallallahu onda to je škola poštovanja, škola odanosti, škola pravednosti. On je Ebu Hureyre, ashab, kojim je Resulullah proučio dovu da prenosi hadise. Priznaje da je neko drugi više hadisa od njega prenosi. Ima. Ima to. Ima to. To govori o karakteru čovjeka. Ako je u stanju priznat Boga, jeste ja to znam, ali ima onaj koji to bolje zna od mene. Subhanallah umet Muhammeda sallallahu Treba naučiti ovo iz njihovog života. To je vrijednost koju je Resulullah sallallahu alaihi u njih ugradio. Sa zido je, to je jedna tvrđava u njima bila. Oni nisu dozvolili. Ako mi je neko učinio nešto lijepo, ja sam mu zahvalan. Pogledajte, tako vam gospodara pročite kroz detalje Resulullahovog života. Kao dječak radi kako bi pomogao Amidži koji je u teškoj situaciji. Taj Amidža Malo ljudi zna. Kada je Resulullah ušao u Meku kao povjednik ulazi u Meku, kažu mu Allahov poslaniće, gdje ćeš ti odsest? Gdje ćeš biti? Kažu imaš svoju kuću. Kaže nije nama Akil sin Ebu Taliba ostavio. Uzeo mu je Ebu Talibov sin kuću dok je Resulullah bio u Medini i prodao nije Resulullah, iako je pobjednik, nije je vratio nazad. Iz poštovanja prema Ebu Talibu. To je njegov sin, meni Ebu Talib valju. Subhanu. Resulullah pitao Allaho poslaniće, gdje ćeš odsjest? Kaže u šatoru. Kažu, hoćeš li u haremu Kabe da, da si bliže ljudima? Kaže, ne, pored mezara Hatidži. Subhanu. Kao da joj kaže, bila si uz mene kad je bilo najteže, evo ja sam sad pored tebe svoj šator stavio, pored tvog mezara, da kažem da sam ja, sjećam se toga što si učinio. Nemojte dozvoliti. Allaha vam dragu. Vidim nekad ljude muslimane kojima neko valja, Zaboravi to preko noći. Kaže uzvišeni gospodar. La nase Nemojte ljudima uskraćivati ono što im pripada. Ako ti je neko učinio neko dobro, nemoj mu to zaboraviti. Pa, Javi mu se, rec hvala. Vjeruj mi da ćeš ga ohrabriti da još jednom učini dobro. Tebi valju, da zove ga rec hvala ja vam puno sim valju. Sjetio sam se, tala dragi nagrad. On će taj dan možda opet nekome valjati, a tvojim sebepom. Jer si ga ohrabrio. Odanost koju insan vjernik mora imati. Ona se manifestira kroz to poštovanje. Ona se manifestira kroz ovu objektivnost. On kaže, jeste, ja sam znao najviše hadisa Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ali je više hadisa od mene znao ko? Zar onda ono što smo na početku rekli nije hak? Da smo mi umet jel ikre i umet wal kalem. Hazreti Ebu Hurere kaže zapišite Zapište, hadis Rasulullah. zapište da je musliman onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani. Zapište da je dobročinstvo lijepo ponašanje. Zapišite da najbolji od vas oni koji su najbolji prema svojim porodicama. Zapište da je dovoljno čovjeku grijeha da priča sve ono što čuje. Zapišite. Zapišite da je hadis Rasulullah da jedan od nas vidi trn u oku svoga brata da ne vidi stablo u oku vlastitom. Zapišite. Podsjeti tu su tvoje vrijednosti, tu su tvoji principi. Jednom čovjeku je Allah ga počastio, zaposlio ga jedan insani i radio kod njega godinu, dvije, tri. I firma malo, ono znate, ima uvijek razvoj pa stala firma. Kaže, njihova konkurencija osjeti da je momena da mogu uletati. A znaju da, da firma počiva na tom insanu. Zovnu ga hoditi ovamo. Jeste on dao poslu, Ali koliko ti on kaže daje plat? Kaže daje mi hiljadu i po dvije hiljade maraka. Kaže evo ti ček osam hiljada maraka i dolaziš kod nas po četiri hiljade dobija svaki mjesec. Samo ostavi njega. On uze onaj ček osam hiljada maraka, deset hiljada. Kaže šta ti ovim kupiš Jesi ti svjestan, kaže, šta ti ovim čekom kupiš? Kaže on, pa da dođeš, kaže, kod mene. Kaže, ja sam odan onim ljudima koji meni učine dobro. Kada firma se oporavi i kada tvoj konkurent bude na nogama i sve bude funkcioniralo, zovni me onda da mi ponudiš posao. Onda ću možda prići. Ali ovim ti hoćeš njega da uništiš. Ne može to musliman i muslimanka učiniti. I zbog toga, kada analizirate osobina ashaba Rasulullah osobina iskrenosti i stalnog vraćanja gospodaru. To je između njih i Allaha Đalešanu. A osobina poštovanja, uvažavanja, odanosti i ne zaboraviti onoga ako ti učinio dobro. Rasulullah sallallahu alaihi nije zaboravio ni jednom insanu koji mu je išta dobro učinio. Do te mjere da su ga, znao da je čovjek uvrijed sto puta. Jedan put učini dobro. Rasulullah sallallahu alaihi sallam zbog tog jednog dobra hoće da umnoži dobro u njemu, vrati dobri. Osman ibn Talha je bio ključar Kjabi. Kaže mu Rasulullah dok je bio u Mekke. Osmane, pusti me da klanjam u Kjabi. Kaže, ne može. Kaže, Osmane, pusti me da klanjam u Kjabi. Kaže, ne može. Kaže Rasulullah Osmane, pusti me da klanjam u Kjabi. Mi jesmo sada muslimani, jel, malobrojni, nema nas. A sutra će možda doći dan da će ključ biti u mojoj ruci. Šta ćeš onda? Subhanallah. Kaže, ne može. I uvrijedio Resulullah. Međutim, taj isti Osman ibn Talha, subhanallah, treba učiti od ljudi. Vidi Hazreti Umu Salem, Hanumu Resulullah sallallahu alaihi kako izlazi iz Mekke. Kaže, gdje ste okrenula? Kaže, idem u Medinu. Kaže, kako ćeš ti sama 450, daleko Medina od Mekke. I ta isti Osman ibn Talha koji je uvrijedio Resulullaha dadne svoju devu Hazreti Umu Salemi i povede je na svojoj devi do, do Medine. Subhanallah, neko ti kaže, bogati, zaustavite na čarši gdje je, ovaj, gdje je begova džamija od ti kažeš ideš pravo pa skreneš desno. i svi kad ikome je rekao, brate, da ti pokaže. Jedino ti je tu usput. 450 km insan, ne musliman, vidi ženu samu. Kaže, ne priliči to da, da žena... I kaže, tako mi Allaha, kaže Hazreti Umu riječ nije progovorio, sve ide ispred mene, vodi devu i prema Medinu. Kad je došao do, do, onaj, do samog ulaza u Medinu, zaustavio ne smije unutra i pustio me da ja odim, samo on se vrati u Meku. To je put od 12, 13, 14 dana. Nije šal. Kaže Resulullah kad je ušao u Meku, kaže gdje je Osman ibn Talha? Kaže, o, evo me, Allahu poslaniće, primio islam. Kaže, di je Osmane ključ? Kaže, martin njegova čula da je Rasulullah ušao u Meku i sakrila ključ kod sebe. Kaže, gdje je ključ Osmane? Rekao sam ti, sad ćeš ga dat. Kaže, kod moje mami. Zna da je poštuje. posebno poštovanje prema majkama, prema sestrama, prema ženama. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, pošaljite nekoga, nek zatraži ključ. I oni pošalju nekoga, ne da ključ. Ne da ključ Subhanallah. Kaže Omer, onda ja po ključ. <laughs> kaže, pokud Omer na vrata, kaže, ovako ruku izbacila ključ. <laughs> Uzeo Omer ključ. Kaže Resulullah Osmanu ibn Talih, kaže, Osmane, sjećaš se kad sam trekao, daj molim da obavim namaz unutra kad sam trekao prije nego što dođe dan da ključ bude kod mene pa da ti ga ne da Osman klima glavu to je muđiza Resulullah sallallahu Osman klima glavu kaže Ibn Abbas od Kurešija plemena Benu Hašima Allahov poslaniće dad mi Benu Hašimu da ključ kod njih bude kaže ne ovo je dan poštovanja i odanosti. I Rasulullah daje ključ Osman. Kaže, Osmane, ovo je tebi i tvojoj porodici da vi budete ključari kjavije časti. I do dana današnje kraljima Ne može on, kralj ne može uzeti to iz ruku te porodice. Jer im je Rasulullah da. Samo zato što je Umu pripazio. Jedno dobro djelo može ti dunjalki ahiret spasti. Jedno dobro djelo. To je zato što je Umu ispratio do Medine. Subhanallah, koliko je, puno je detalja u životu Rasulullah sallallahu koji nam govori da moramo pokušati ovu vrijednost u ugraditi. Priznaj onome koji vrijedi njegovu vrijednost. Priznaj mu najmanju ruku, ja ako vidim studenta, ako vidim nastavnika, ako vidim profesora, ako vidim kolegu radnog, ako vidim nekoga ko dobro radi, vjeruj mi, on njegova vrijednost daje meni vrijednost. Jer ja vidim njega, vidim, mogu ja ovako. Ako on čita sahat vremena dnevno svaki dan, mogu i ja čitati sahat vremena. Ako on svaki dan uči džuz Kur'ana, zašto ne bih i ja mogao? Pa nije nemoguć. Ako on dobro zna svoj zanat, zašto ja ne bi znao svoj zanat? Zbog toga Ulema kaže Lillahi dar'ul hasadi ma'adale Subhanallah kaže koliko je zavist pravedna. Bede bi sahibihi Prvo počne s onim koji nosi i ga. Zašto? Umjesto da se bavi sobom čime se bavi nekim drugim. Umjesto da se posvijeti sebi, da kaže pa mogu, ako su drugi uspjeli, mogu i ja uspjeti. Ako su drugi prošli, mogu i ja proći. A ne, ma profesor raspoložen bio danas. Dobro, razumijem da profesor može biti neraspoložen, a jesi li ti dovoljno bio pripremljen? karakteristika ashaba Resulullah sallallahu alaihi sallam jeste da su priznavali svakom je vrijednost koju ima. Do te mjere da je Resulullah sallallahu alaihi sallam u bitci na Bedru Mut'im ibn Adi se zvao jedan mušlik koji je zaštitio Resulullaha kad mu je bilo najteže. Izašao sa sa rekao ne smije niko Muhameda dirat. Preselio je prije bitke na Bedru kao mušlik. Zarobljeno 70 mušlika. Kaže Resulullah tako mi Allaha da je Mut'im živ i samo da mi kaže pusti Allahu Allaho poslanića, svi bi pusti. 70 zarobljenika koji vrijede zlata. Svi bi pusti. Kogod ti valja u životu. Prvo ko ti je valio. I zašto je najviše prema roditeljima? Zato što su vam oni najviše valjali. Danas se najviše energije ulaže na to da se ubijede djeca da im roditelji nisu najbolji prijatelji. Prva odanost. Inna Allaha je emuru, Biladli. Allah naređuje pravdu. Wal ihsani i dobročinstvo. Wa ita i dil kurba i da prema onima koji koji su ti najblaži, najbliži, počneš dobročinstvo čin, Jer ako počneš prema roditeljima, normalno da ćeš paziti svoju anumu i svoju djecu. I svoga muža i svoju djecu. Gradiš te osobine sa onim ljudima koji su ti najbliži. Zapamtite. Čovjek vrijedi onoliko koliko vrijede njegove osobine. Nemojte nikada reći taj narod je takav i takav. Ili taj, ta vjera je takva. Gledajte osobine. Nekada ćete naći da mi umet Muhameda, umet poslanika sallallahu alaihi da mi nosimo osobine onih koji mi prozivamo. Kakvo je poštovanje Resulullah imao? Nedavno sam govorio mladićima i djevojkama. U Buhari i muslimu Resulullah sallallahu alaihi wasallam ustaje pred ženazom kažu Allahu poslaniće, to je ženaza kaže Jehudi. Danas kad prođe dženaza nekog nemuslimaka kao u dženne. A možda će sutra doći ta isti insan koji mi ti rekao u dženne. Reći što ti Boga meni nikad ne reče da je jedan gospodar. Da je jedan Bog. Zašto mi ne reče da su to bili Božji poslanici koji su došli sa svojim poslanicama, sa svojim knjigama. I obraće se objest. I neće te pustiti dok te sa sobom ne odvedi. Kaže Allaho poslaniće to je dženaza jevrije. Kaže Allah, pa zar nije, kaže, ljudsko biće, nefs. Ispoštovanje prema insanu sa Kada vidi, do te mjere da je Resulullah s.a.v. ispoštovanja prema ljudima, ispriznavanja vrijedno, zabranio. Kaže, late subul nemojte psovati, nemojte vrijeđati, nemojte govoriti ružne stvari o mrtvima. Jer kaže, to ne dolazi do njih, a vrijeđa žive. Subhanallah. Zbog toga vas molim, pokušajte malo večeras protaviriti To je vrlo najljepši trenuci u životu mumina i muminke su trenuci kada on ili ona presabire svoj život. Što više imaš trenutaka da prezabireš svoj život, gledaš gdje si, šta si, si, šta bi volio, kakve su ti ambicije, to su ti najljepši trenuci u životu. Jer možda ćeš taj dan ili tu večer donijeti odluku da nešto promijeniš, sutradan presališ, Allah dragi ti upiše ko da se promijeni. Hajmo malo da se presaberimo. Koliko mi imamo one prve osobine ashaba, brzog vraćanja Allah, iskrenosti. I ove druge osobine, uvažavanja, poštovanja, odanosti. Zapamti dobro. Imam buhare mi ćemo doći do tog poglavlja. Kaže, babu husni lahdi minel iman. Tako se doslovno, bab poglavlje. Husn ljepota. Ahed kaže, pamćenje lijepih vremena. Imali neka lijepa naša vremena, družili se. Kaže, pamćenje lijepih vremena je dio imana. Jer kako ćeš biti zahvalan Allahu, a ne pamtiš Ababu koji te pozvao ručuo sa njim, bio sa njim u kući, družili ste se, izlazili njim Ako to ne pamtiš, kako ćeš gospodaru pamtiti? I hadis koji se tu spominje, i time ćemo završiti, i hadis Hazreti Hatidje kaže, Hazreti Iša nijednoj Hanumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisam zavidila koliko sam zavidila a nisam ne kaže ni Zašto? Jer Resulullah s.a.v. nikada ne bi zaklao kurban da ne bi rekao odneste Hatidžnim prijateljca. Ako hoćeš da znaš koliko cijeni svoga baba, možda nije živ. Gledaj kako se odnosiš prema njegovim prijateljima. Jel ih uvažavaš? Kad ih sretniš, posalamiš li lijepo, pozdraviš li? Do te mjere da je Hazret Pejgamber sallallahu alaihi sallam svaki put kada bi zaklao kurban malo prisjetio se Hazreti Hatidže kako, tako što je poslao kurban njenim prijateljca Probleme koje umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam ima ne mogu se riješiti preko noći. Mogu se samo riješiti onim temeljitim, temeljitom promjenom iznutra naših osobina. Kako se jedan od nas bude mijenju, utjecat će na one ljude oko sebe. I vremenom će se promijeniti relacija. Alhamdulillah, šta se danas može vidjeti? Stvarno raduje. Nemojte da vas, niko, kogod vam dođe sa pesimističnom pričom, bježi. Reci, ne znaš, Bolan, kako je bilo. Danas, alhamdulillah, vidiš ljude na džumi, vidiš ljude na predavanjima, slušaju ljudi radio, ima islamski radio, ljudi slušaju na YouTube ovo ili ono što se lijepo govori o islamu. Ljudi, alhamdulillah, promijenilo se, imam ambijent slobode, dajte da iskoristim Dajte, i zato sam započeo i time da završim jedan krug. Započeo sam dovom, Jarabu, poznaj nas sa svojim blagodatima kroz šta? kroz njihovo trajanje. Sad možeš hijab staviti, niko te, ne spriječava. Sad mogu klanjati sržadu, prosti, ne smijem ništa reći. Još će par mafijaša stav da me brane, čisto fula radi. I će pištolje i za koje imaju i za koje nemaju dozvolu. Takva je situacija. Zbog toga, molim vas, cijenimo blagodat koji nam gospodar daje. Najveća blagodat koju nam je dragi gospodar dao je blagodat odanosti njemu dajte da je pokušamo mi prenijeti sljedećoj generaciji. Broj tu nije bit. Jedan insan može umet promijeniti. Allah dragi dadi, na jednom mjestu. Kompletan narod se promijeni radi jednog insana. Možda tu upravo budiš ti. Samo treba raditi. ja ne mogu prići tvojim prijateljima. Ti možeš prići. Svako od vas, minimalno, evo koliko nas, nek nas je stotinu ovdje. Svako od vas ima najmanje pet ljudi s kojima će se sutra u petak vidjeti. Jel tako? Pet stotina ljudi ti možeš dotač nekim hadisom Resulullah, dotač kuranskim hajtom subhanallah, juče nam onaj govori da je Ibrahim a.s. molio Allaha, gospodaru, smiluj mi se na dan kada ćeš robove svoje proživjeti, na dan kada neće koristiti ni imetak, ni potomstvo. Na to polaže čovjek pravo, a od toga nema ništa ono od čega čovjek ima dobro jeste ono što je učinio radi gospodara. Ja molim gospodara da nas počesti da ovom je razmišlja. Nemojte da bude samo predavanje i priča. Molim vas, pet minuta, pet minuta, deset minuta, deset minuta, ali sa ugašenom televizijom. Razmislite o ovim stvarima. Nemojte, dozvolite se, priuštite sebi, Allaha vam drago, taj luksuz da sutra prozovijete nekoga i da kaže selam ah babu nismo se čuli selam malek sestro prijateljice nismo se samo sam znate kako se ljudi obraduju kad ih nazovete bez interesa pa kaže, a samo to je, šta trebao? <laughs> misli predomislio Vjerujte da se ljudi obraduju tom pozivu više nego da mi možda neko 50 maraka da. Prozovi prijatelja, prozovi, prijatelja, reci salam nazvao sam samo da ti čujem glas. A ti osjetiš slast roga čitav dan nekada i sedmicu dana. Što si ne, učinio nešto za što nisi istražio ništa osim, osim nagrad kod gospodara. Ja molim Allah da nas počasti dobro razumijem i da to u životu primjenjim. Da proučimo do Eud billahi min shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa wa wafa Gospodar naš počasti nas nemoj nas poniziti Gospodar naš oprosti nam grijehe nemoj nas kazniti Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. Gospodar naš sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koji približava džehennemu. Gospodar naš, očisti naša srca od licemjerstva. Očisti naše jezike od laži. Gospodar naš očisti naše oči od svake forme griha. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš u proživljenju Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Počasti nas da čuvamo osobine kojima nas je on poučio. Počasti nas da poštujemo ljudi, da budemo odani prema svakome ko nam neko dobro učini. Počasti nas da živimo u svojim životima stilom življenja Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Oprosti nama, roditeljima našima i svima koji su prisutni ovdje. Molimo te najvećim imenom tvojim da podariš studentima umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam uspjeh u svim ispitima i na ovom i na budućem na svijetu. Gospodar naš počasti nas proživljenjem u društvu Muhammeda i nemoj nas osramotiti na dan kada nam neće koristiti potomstvo ni imetak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.